Bueno, no, sé si os ha pasado alguna vez que vais eh, en autobús a, la facultad o... En España también pasa a veces. Somos parecidos. Y <laughs> no sé si os ha pasado alguna vez vais a la facultad o al trabajo en autobús y en el asiento de enfrente os parece ver al amor de vuestra vida. Bueno, pues a mí sí veo las caras de, de póker, a nadie le ha pasado. Bueno, pues a mí sí, yo, yo voy en metro. A, cuando voy iba en metro a la facultad, pues justo enfrente tenía sentada, pues yo la veía y era el amor de mi vida. Y no decía nada. nada, yo me sumergía en el periódico que estaba leyendo, en el libro, miraba al techo, al suelo, cualquier cosa, menos mirarla a ella a los ojos y quedar en evidencia. Quizá no estaría mal que un día uno se acercara, ¿no? Y la dijera algo, quién sabe. Sí, ¿no? Cortésmente, no sé. Decirla... Eh, me encantaría hacerte un hijo aquí mismo, por favor. no, no. No, no, no. No, invitarla a tomar un café o algo así. Era broma. La verdad es que no sé por qué os cuento eso, porque al protagonista de esa canción no le pasa eso. Bueno, sí le pasa, le pasa algo parecido. Le pasa que en el asiento de enfrente cree ver a alguien, pues a una persona a la que amó pues cuando era un adolescente como yo. Ya sabes cómo amamos que pasa, buen rollo, ¿no? Los adolescentes aman sin prisioneros, sin calma. Y algo parecido le pasó a este hombre que le parece ver un amor de juventud enfrente y no sabe si decirle algo o no, porque no sabe si es ella se parece, pero el duda y... Pero casi mejor lo canto. Me levanto temprano, moribundo, perezoso resucito, bienvenido al mundo, con noticias asesinas, me tomo el desayuno, camino al trabajo, en el metro aburrido vigilo las caras de los viajeros, compañeros en la rutina y en los bostezos. Y en el asiento de enfrente, un rostro de repente, claro ilumina el vagón. Esos gestos traen recuerdos de otros paisajes, otros tiempos, en los que una suerte mejor me conoció. No me atrevo a decir nada, no estoy seguro, aunque esos ojos sin duda son los tuyos, más cargados de nostalgia, quizás más oscuros, pero creo que eres tú y estás casi igual, tan hermosa como entonces quizás más. Sigues pareciendo la chica más triste de la ciudad. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde los primeros errores del interrogante en tu mirada? La ciudad gritaba, maldecía nuestros nombres, jóvenes promesas. No, no teníamos nada portales, los ecos de tus susurros, buscando cualquier rincón sin luz. Agárrate de mi mano, que tengo miedo del futuro, y detrás de cada huida estabas tú, estabas tú, en las noches vacías en que regreso, solo y malherido. Todavía me arrepiento de haberte arrojado tan lejos de mi cuerpo. Y ahora que te encuentro, veo que aún arde la llama que encendiste. Nunca es tarde para nacer de nuevo, para amarte. Debo decirte algo antes de que te bajes de este sucio vagón y quede muerto. Mirarte a los ojos y tal vez recordarte que antes de rendirnos Somos eternos. Me levanto decidido y me acerco a ti y algo en mi pecho se tensa, se rompe. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo te acuerdas de mí? Y una sonrisa tímida responde. Perdone, pero creo que se ha equivocado. Disculpe, señorita, me recuerda tanto a una mujer que conocí hace ya algunos años más viejo y más cansado, vuelvo a mi asiento. Aburrido vigilo las caras de los viajeros, compañeros en la rutina y los bostezos. Mm-hmm.